Oh, maninho, por favor, deixa-me ir à festa. Tens que calma, tens que ter calma. Tu és menor de idade. Eu peço mas tu és mas deixa-me ir à festa, por favor. Está bem, está bem. Estás a falar assim. Fica calada, tens que ficar calada. Tens que ficar calada. Fica ali no teu canto, não te mexas, não digas nada, está bem? Boas, pessoal. Cala-te! Sean vindos a este novo show. Desta vez temos com vocês DJ Batuta e MC Kekel. que que é Kekel Batuta Eu sou uma dela, eu vim te ensinar Só pego pra beijo, ah. não pego pra namorar Eu sou uma dela, eu vim te ensinar Só pego pra beijo, não pego pra namorar Só pego pra beijo, não pego pra namorar Só pego pra beijo, não pego pra namorar essa mina fica me ligando, falando que só quer pegar. Se for pra beijar na boca, eu topo, sem essa de amar. Fala que gosta, eu falo, peraí, não tem como gostar. Eu aprendi com a vida, não vale se apaixonar. Só não vale se apegar, não, não. Que eu não sei apaixonar, amor, não. Só não vai se apegar, não, não você me apaixonar, mozão Eu sou o Mandela, eu vim te ensinar Só pego a bico, não pego pra namorar Só pego a bico, não pego pra namorar Só pego a bico Eu vejo essas meninas olhando na televisão Casal só é em novela, não vive no meu mundão como te amar, não tem como gostar mais de ninguém. WhatsApp me chama de amor, é se ficar enchendo o saco eu te bloqueio também, tá? Eu sou o Mandela, eu vim te ensinar. Só pego pra ver, não pego pra namorar. Só pego pra ver, não pego pra namorar. Só pego pra ver, não pego pra namorar. banana. Só ah. não vale se apegar, não, não. Que ah. eu não sei apaixonar, moça. Ah. Só não vai se apegar, não, não. Que eu não sei me apaixonar, mozão. Eu sou uma dela, só pego pra picar, só pego a bicha. Qual é, Kekel? É é? Agora eu tô ligado na visão, mano. Entendeu? Vou te ensinar, professor Mandela.